lakini vile vile msimamo wa pili ni huu msimamo ambao e, Abu Zagari Hamdani dhu aqli sakim ambao yeye ameueleza msimamo huo kwamba wako baadhi ya wanachuoni ambao waliokuwa wamempa udhuru e, kumpa udhuru Shekhe Muhammad al-Imam wamempa udhuru Shekhe Muhammad al-Imam katika hao ambao waliokuwa wamempa udhuru Shekhe Muhammad al-Imam akiwemo eh, mufti al-Madina eh, mufti al-Madina yeye ana maelezo mengi sana na hapa nitapenda kuyaweka baadhi ya maelezo yake ambayo alikuwa ameyazungumza katika kuonyesha kumpa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam naomba tumsikilize maelezo yake ni haya yafuatayo tafarriqu baina al-umur فينبغي أن نتنبه لمثل هذا فهذا وإن ظهر في الظاهر أنه ولاء لكنه ولاء تحت الإكراه ويلحق بهذا من أجبر على كتابة شيء من المسلمين أو قول كلمة ونلاحظ هذه الأيام حملة شعواء على بعض الإخوة من علماء اليمن وهم مضطهدون تحت قهر الحوثيين وربما قال أحدهم أو بعضهم كلمة يتخلص بها من أحد أمرين إما القتل وإما إغلاق جميع الدروس في دور الحديث الموجودة في تلك البلاد نسأل الله أن يحررها كما حرر بقية المناطق وهو حاصل بإذن الله قريبا على أيدي المجاهدين من دول الخليج ومن معهم من إخواننا في اليمن نسأل الله أن ينصره نصرا مؤزرا وأن يسدد سهامهم وأن يجزي حكامنا خير الجزاء على اتخاذ هذه الخطوة المباركة لحماية بلادنا أولا بلاد دول الخليج المسلمة ولرفع الظلم عن إخواننا في اليمن ثانيا وهذا والنصر قريب بإذن الله تبارك وتعالى أقول لا تجوز هذه الحملة الشعواء على هؤلاء العلماء بسبب ما فعلوه ضرورة أو قالوه ضرورة هم أنفسهم مضطرون إليها وقد ناقشت بعضهم في هذه القضية فأخبرني بالواقع الذي يعذرون فيه فلا إياكم أن تشاركوا في مثل هذه الحملات على هؤلاء الإخوة بل يجب أن نجتهد في رأب الصدع بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى وإن شاء الله قريب نرجو الله أن يكمل تحرير بقية مدن اليمن فتنتهي هذه المشاكل كلها بإذن الله تبارك وتعالى ولكن المهم ألا نفرط في الحملة على إخواننا الذين قد يكونون معذورين في بعض ما اتخذوه من كلمات ما قالوه من كلمات أو كتابات أو نحو ذلك إذا هذا ولاء جائز عند الإكراه إما بالتهديد في النفس أو المال أو العرض أو نحو ذلك baadhi ya wanachuoni. Hii ndio maelezo haya ya Sheikh Saleh As-Suhaimi ambaye ni mufti al-Madina. Yeye ametuhudhuru kutokana na hali ya Yaman ambavyo ilivyo na mazingira ya Yaman ambavyo yalivyo. Kadhalika vile vile Sheikh Saleh Fauzan eh, yeye maelezo yake eh, alivyokuwa ameulizwa na akaelezewa kuhusiana na kadhia Sheikh Muhammad al-Imam yeye akasema huwa aarifu bihalihi ay bihali albiladi wa kana eh, ijtimauhum bihi yawm alkhamis yani kwamba kuna fatawa refu sana maelezo ni marefu sana lakini nimesoma maelezo ya Sheikh Saleh Fauzan eh Sheikh Saleh Fauzan alivyoelezewa kuhusiana na kadhia hii akasema eh, watu waielekee elimu ya kisheria na wamche Allah kwa kadri ambavyo eh, watakavyoweza na Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia farajan wa makhraja kutokana na hali ambayo Sheikh Fauzani alikuwa ameelezewa kisha akasema kuhusiana na Sheikh Muhammad al-Imam eh, akasema huwa aarifu bihalihi kwa maana yeye ndo anajua zaidi kwa maana mjuzi zaidi wa ile hali ambayo alikuwa iko nayo kwa maana jambo akalegemeza kwa yule muhusika mwenyewe kutokana na yale yote ambayo alikuwa ameelezwa. Na kauli hii ukiangalia kiundani inafanana na kauli ya Shekhe eh, Abdul Muhsin Al-Abbad eh, katika yale maelezo ambayo alikuwa ameeleza Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, maelezo ambayo alikuwa ameeleza Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad alivyokuwa ameendewa na hii kadhia na huwa thika yeye akasema alhadhir ya'lam ma la ya'lamuhu ma la ya'lamuhu alghaib kwa maana yule aliyokuepo eh, anajua zaidi kuliko hali ya yule ambaye alikuwa hayupo kwa maana alikuwa hayupo katika ile kadhia na baadhi ya wanachuoni wengine ambao wao eh, wamempa udhuru katika katika huu thika kumpa udhuru Sheikh Muhammad al-imam lakini vile vile wengine katika wanachuoni eh, wao eh, wakamtia makosani Sheikh Muhammad al-Imam yani hawakumpa udhuru wala hawakumbidiisha wakamsema kwamba yeye ni mtu wa bida bali wamesema kitendo chake hichi ambacho alichokuwa amekifanya ni kitendo ambacho eh, kilichokuwa kibaya ni kitendo ambacho cha makosa lakini eh, hawakumbidisha na wakazingatia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kullu kullu ibn adam khata'un kila mwanadamu kwamba ni mwenye kukosea tena mwingi wa kukosea wa khairu khata'ina tawwabun kwa maana wako baadhi ya wanachuoni walikuwa wamemtia makosani lakini hawajafikia level ya kumbidisha na wale hawaku wao hawakumpa udhuru akasema kwamba amekosea juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurejea lakini wanamzingatia kwamba ni shekhe miongoni mwa mashekhe wa da'watu salafia na wako ambao waliokuwa wameidurusu kadhia ya wafika kisha akawa eh, wamenyamaza kimya sasa huyu ndugu yetu Abu Zagari Hamdani e, yeye katika kuja kuelezea kadhia hii na hii ni hali ambayo watu wengi sana ambapo wanakuwa wanakiuka ile misingi ya elimu na matokezo yake wanakuwa hawaelezi eh, wanafunzi katika ule uhalisia kwa sababu wengineo wanapoeleza msimamo mmoja kwa mfano eh, kadhia kama hii akitokezea shekhe mmoja yeye ame, amesimamia msimamo fulani na shekhe mwingine akasimamia msimamo mwingine basi baadhi ya talaba wanushika msimamo mmoja eh wanamuhesabu yule shekhe au alim yule alim min ulamai eh ad-da'wati salafia wanamuhisabu kwamba yeye pia amepinda kama mfano kama mfano wa yule ambaye alikuwa amepinda kwa mfano uh, eh, Sheikh Ubayd al-Jabir Sheikh Ubayd al-Jabir eh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a na Sheikh eh, Sheikh Rabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a msimamo wa Sheikh Ubaid al-Jabir ambaye ni alim min ulamai hadhi da'wati al mubarakah da'wati as-salafiyya yeye amembidisha Sheikh Muhammad al-Imam na Sheikh Rabi akaunga mkono kauli hii ya kumbidisha Sheikh Muhammad al-Imam ambao hawa ni maulama katika maulama wa dawa hii ya as salafiyya lakini wako maulama wengine kama Saleh eh, As-Suhaimi ambaye ni mufti al-Madina katika maulama vile vile alikuwa kubwa sasa kwa kuwa Sheikh Saleh As-Suhaimi yeye hajaunga mkono kauli ya Sheikh Ubaid al-Jabir basi wanatokea baadhi ya talaba wanambidihisha huyu alim Saleh Suhaimi kama ambavyo vile vile huyu Abu Zagar anavyokuwa anaikiuka misingi ya elimu. Yeye amesimamia msimamo huu, lakini wale ambao walikuwa wamesimamia kwamba Sheikh Muhammad al-Imam ni mubtadi'u dhalun eh, yeye vile vile anawaondoshea ile manzila yao, manzila tu ilmia, anawaondoshea kama wale mashekho al eh, adan eh, mashaikh al-adan ambao Sheikh Ali Hudhaifi, Sheikh Abasi Jona, Sheikh Salahu Kuntush, Sheikh Munir Saadi na wengineo ambao wao wamesimamia msimamo wa Sheikh Ubaid al-Jabiri. Sasa na hawa wengine eh, mfano kama Sheikh Saleh eh, As-Suhaimi kadhalika Dr. Professor Sheikh eh, Suleiman Ruhaili kadhalika vile vile Sheikh Abdul Razak Al-Badri na Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad na Sheikh Dr. Saleh Sindi na wengineo ambao wao kauli yao iko tofauti na hii ambao hawa vile vile ni maulama wa dawa hii dawa tusalafia sasa baadhi ya talaba ambao eh, wao walikuwa eh, wanafuata baadhi ya akwali za hawa maulamaa ambao hawa wanafuata kauli za hawa baadhi ya maulamaa ambao walikumbidisha Sheikh Muhammad al-Imam na wakamzingatia kwamba eh, ni mtu wa bida tena alikuwa amepotea eh, na watu watahadhari naye sasa wakatokezea wanachuoni wengine katika maulamaa wa dawa hii da'watu salafia wao wakampa udhuru Sheikh Muhammad Imam wakasema kutokana na hali za Yaman kutokana na mazingira ya Yaman basi yeye ni mtu ambaye anapoa udhuru katika mweko huo sasa hapa pakatokezea mchanganyiko au pakatokezea mgongano kwa hiyo hawa wakatoa hawa katika da'wa tusalafia na hawa wakatoa hawa katika da'wa tusalafia eh, na hali ya kuwa misingi ya da'wa tusalafia iko wazi inajulikana na ukisoma misingi ya da'wa salafia na ukaidurusu vizuri misingi ya da'wa salafia utakuta hao hawajatoka katika misingi ya da'wa salafia wala hao hawajatoka katika misingi ya da'wa salafia na shekhe Sheikh Suleiman Ruhaili ana haki ya kwamba sikukubali kila kauli ambayo itakosemwa labda na Sheikh Rabii wala Sheikh Rabii eh ana, na Sheikh Rabii vile vile ana haki eh, kwamba yeye eh, kwamba labda Sheikh Suleiman Ruhaili amesema kauli kwamba labda aikubali kauli hiyo kwa sababu hawa ni wanachuoni na sisi eh, tunasoma katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia sisi katika hadithi idha hakama alhakim fajtahada thumma asaba falahu ajran atakapohukumu mwenye kuhukumu na akajitahidi eh thumma asaba falahu ajran basi huyo hakimu ana ujira miwili wa idha hakama fajtahada thumma akhtaa falahu ajrun eh atakapohukumu mwenye kuhukumu akajitahidi thumma akhtaa kisha akakosea falahu ajrun basi huyo ana ujira mmoja tu hadithi ni maarufu ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari nenda katika sahihi al-Bukhari nambari ya hadithi eh, ni tatu na ukenda katika sahihi Muslim vile vile nambari hadithi 1716 sasa masala haya wanachuoni maulamaa wa dawa hii da'watu salafia kuna akwali nyingi kwa wao katika masala haya na huu ndio uhalisia apinge atakayepinga akubali atakayekataa na apinge atakayepinga. Lakini huu ndio uhalisia katika masala ya kadhia ya wathiqa wa Sheikh Muhammad al-Imam inda ulamai hadhi da'watu salafia, mbele ya maulamaa wa dawa hii da'watu salafia kuna aqwal na tumeitanguliza hadithi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu wanachuoni Sheikh Rabii ametoa kauli kumzungumza Sheikh Muhammad al-Imam. Sheikh Ubaid al-Jabir ametoa kauli kumzungumza Sheikh Muhammad al-Imam. Eh, akasema kwamba ni mtu wa bid'a dhalun. Eh, hii ni kauli ambayo eh, ye ni alim katika maulama kadhalika amekuja Sheikh Saleh As-Suhaimi ambaye tunasema ni mufti al-Madina na hicho ndio chuo chake yeye akayadurusa ya masala akatoa udhuru kwa Sheikh Muhammad al-Imam hao wote ni wanachuoni kadhalika Sheikh Suleiman Ruhaili kadhalika vile vile eh Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad katika kauli yake ile akaegemeza kwamba wale waliokuwepo katika yale mazingira wao ndo wanajua hali zaidi kuliko mtu ambaye alikuwa hayupo katika yale mazingira kwa jambo akaliegemeza katika hali hiyo kadhalika Sheikh Fauzan akaliegemeza jambo kwa mwenyewe Sheikh Muhammad al-Imam anajua hali yake zaidi kuliko mtu mwingine yote ambaye alikuwa hayupo pale na hawa ni wanachuoni na kuna maneno ya Abu Umar ibn Abdul Barri eh yanayosema ajmaa an-nas wamekubaliana watu ala anna almuqallida kwamba wamekubaliana juu ya kwamba yule muqallid mwenye kufuata laisa ma'dudan min ahli alilm si mwenye kuhesabika kwamba yeye ni katika watu wenye elimu wa anna alilma na kwamba elimu maarifatul haqqi bidalilihi ni kutambua haki kwa dalili zake kwa hiyo huyu Sheikh Saleh Suhaimi haiwezekani kwamba ukatokezea wewe ukamlazimisha kwamba lazima afuate kauli ya Sheikh Rabi au Sheikh Ubaid bin Jabir kadhalika Sheikh Suleiman Ruhaili eh, haiwezekani kwamba ukamlazimisha lazima afuate kauli ya Sheikh Ubaid bin Jabir na Sheikh Rabi kadhalika vile vile Sheikh Rabi haiwezekani ukatokezea wewe ukamlazimisha lazima afuate kauli ya Sheikh Saleh Suhaili au lazima afuate kauli ya Sheikh eh, Suleiman Ruhaili hili jambo haliwezekani kwa sababu hawa ni wanachuoni lakini jambo sasa lipo kwa sisi talabatul ilm kwa sisi talabatul ilm ambao maarifa yetu ni madogo na sisi tunaambiwa kwamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni watu wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui waulizeni watu wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui kwa maana watu eh, warejee kwa watu wenye elimu, ikiwa kwamba nyinyi hamjui. Kwa maana sisi sasa ndiyo tutakuwa ni wenye kuangalia wanachuoni. Yuko ambaye atakayefuata wanachuoni hawa waliombidisha Shekhe Muhammad al-Imam, na yupo ambaye atakayefuata wanachuoni hawa waliokuwa wamempa udhuru Shekhe Muhammad al-Imam. Sasa matokezeo yanatokezea kwamba hawa waliokuwa eh, wamefuata eh, msimamo wa kumbidisha Sheikh Muhammad al-Imam. Kwa hiyo kila ambaye atakayekuwa amempa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam wanamhesabu ni katika watu wa bid'a, ambao jambo hili si la sawa kwa misingi ya elimu. Jambo hili si jambo ambalo kwa la sawa kwa misingi ya elimu na kwa misingi ambayo wanachuoni wameielezea na ndio maana maulamaa wakaeka kauli na nitapenda kuzisoma baadhi ya kwali za wanachuoni katika katika hii nukta ambayo ndio kwa mimi naieleza wanasema wanachuoni wakiwemo wale watangu na tangu akiwemo al-Imam Abu Hanifa akiwemo al-Imam Malik akiwemo al-Imam Shafi akiwemo al-Imam eh, Ahmad ibn Hanbali na wengineo, na huu ndio msingi wa wanachuoni wote. Hata Sheikh Rabii huu vile vile ndio msingi wake, ukivisoma vitabu vyake eh, vipo katika msingi huu ambao nitausoma hapa. Kadhalika vile vile eh, maulama wote wa ahli sunna wanasema la yahillu li ahadin, si halali kwa yote yule an ya'khudha biqaulina kuchukua kauli yetu ma lam ya'lam min aina akhadhnahu madamu itakapokuwa hakujua yeye wapi eh, sisi tumechukua kauli hiyo kadhalika vile vile eh, katika riwaya nyingine ikaja haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftia bikalami ni haramu kwa mtu ambaye alikuwa hajatambua dalili muweko wa maneno yangu kwa misingi ipi maneno haya nimeyasema ya bikalami kutoa fatwa kwa maneno yangu kadhalika vile vile wakasema ahlul ilm fa innana basharun kwa hakika sisi ni viumbe wanadamu naqulu alqawla alyawm wa narji'u anhu ghadan sisi ni viumbe leo tunasema kauli hii kesho tunakuja eh, kuirejea kauli hiyo eh, kauli hiyo siku nyingine lakini vile vile wakasema wakasema vile vile eh, la taktubu kulla ma tasma minni Abu Hanifa akasema maneno hayo kadhalika vile vile maneno hayo akasema alimamu Shafi kadhalika na wanachuoni wengine na maneno kila alim kila mwanachuoni yeye ni alim anaeleza masala kwa mujibu wa elimu ambayo alikuwa nayo na kwa mujibu alivyodurusu yale masala ya kielimu ndo akasema la taktubu kulla ma tasma minni usiandike kile kile ambacho utakachokisikia fa inni qad ara al-yawm kwa hakika mimi huenda nikaona rai leo waturuku ghadan na nikaiacha kesho yake wa ara ray ghadan waturuku bada ghadi na nikaona rai kesho yake nikaja kuiacha baada ya kesho yake wakadhalika na vile vile eh, al-Imam Ahmad ibn Hanbali akasema لا تقلدني مصنفوات ميم ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا msinifuate mimi wala msifuate Malik wala msimfuate Shafi wala msimfuate al-Imam al-Auza'i wala Thawriya nachukueni pale ambapo wao walipokuwa wamechukua kwa maana maneno haya eh, kila mwanachuoni basi yupo katika msingi wa maneno haya. Kila mwanachuoni yupo katika msingi wa maneno haya kwamba yoyote ambaye atakayesema kauli kauli yake eh, haitokuwa kwamba lazima ifuatwe kauli hiyo, isipokuwa pale ambapo itakapokuwa imepatia haki, ndiyo kauli hiyo itakuwa ni yenye kuchukuliwa na kufanywa kazi. Kwa hiyo kauli hii aliyosema al-Imam Ahmad bin Hanbal eh, kadhalika e, eh, Sheikh Rabi anaishi katika kauli hii kadhalika Sheikh Ubaid al-Jabiri anaishi katika kauli hii kadhalika vile vile Sheikh Suleiman Ruhaili anaishi katika kauli hii kadhalika vile vile Sheikh Saleh As-Suhaimi mufti al-Madina anaishi katika kauli hii kadhalika Sheikh Fauzani anaishi katika kauli hii na katika riwaya nyingine imekuja al-Imam Ahmad bin Hanbal anasema la tuqallidu dinaka ahadan eh usimfuate yoyote katika dini yako kwa maana dini yako usimkabidhi yoyote yule min haulai katika hawa ma jaa ani nabii yale ambayo alikuja kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi na maswahaba zake fakhudh bihi basi achukue hayo thumma tabi'in kisha matabiina eh, baad baada hapo arrajulu fihi mukhayyaru katika riwaya nyingine akasema al-Imam Ahmad Hanbal al-ittiba'u an yattabi'a ar-rajulu ma jaa'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa 'an ashabihi thumma huwa min ba'di at-tabi'in mukhayyarun kisha yeye baada ya matabiina basi mtu huyo anakuwa amekhiarishwa nimealeta maneno haya maksudi kwa sababu maneno haya ni katika misingi ya elimu hususan kuhusiana na aqwalul ulama eh wale maulamaa ambao walikuwa katika da'wa hii da'wa tusalafia eh wao wanaishi katika misingi hii na ndio maana unamkuta eh, Sheikh Al-Albani anasema kauli hii eh, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kauli hii Sheikh Ibn Baz anasema kauli hii na Sheikh Muqbil anasema kauli hii kadhalika na maulama wengine wanasema kauli hii katika masala tofauti tofauti au katika kadhia tofauti tofauti ambazo zilikuwa zinajitokeza au zilikuwa zimejitokeza katika zama zao. Kwa hiyo nimeleta maneno haya kuonyesha kwamba eh, kauli ya Sheikh Rabi, kauli ya Sheikh Ubaid al-Jabiri, kauli ya Sheikh Suleiman Ruhaili, kauli ya Sheikh Saleh as-Suhaimi, kauli eh, ya Sheikh Saleh Fauzani mufti mamlaka ya Arabia Saudia na kauli ya wanachuoni wote wanapokuja wakazungumza masala au kadhia, akesha kauli zao wanachuoni hawa na wengineo eh, katika maulamaa wa ahli sunna wal jamaa ambao wanafahamika katika dawa hii da'watu salafia, zikawa zinagongana, basi muislamu anatekana kwamba eh, uangalie wapi ambapo palipokuwa pana dalili na hapa nitapenda kusoma e, baadhi ya akwali za wanachuoni ambao baadhi yao nimewataja. Sheikh Fauzani anasema kirudi katika kitabu Sharhi Rasail al-Imam al-Mujaddid al-Usul sita eh, katika sahifa ya 20 anasema Sheikh Fauzan hafidhahu llahu taala ambaye ni mufti mamlakati al-Arabia Saudia anasema nahnu la nukallafu biittiba'i nnas sisi hatujakalifishwa wala hatujalazimishwa kufuata watu umirna biittiba'i qur'ani wa sunna hadha huwa alhaq tumeamrishwa sisi tufuate qur'ani na sunna hii ndiyo haki ma umirna biittiba'i fulan wa fulan sisi hatujaamrishwa kwamba tumfuate fulani na fulani wallahu ta'ala eh, lam yakilna ila araina wajtihadatina Allah sisi hajatuegemeza kwamba tuwe ni wenye kuegemea katika rai zetu na katika jitihada zetu bal anzala alaina kitabahu bali Allah ameteremsha kitabu chake juu yetu wa arsala ilaina rasulahu na akamteremsha kwetu sisi mtume mtume wake akatuteremshia wa idha rajana ila kitabillah tutakaporejea sisi katika kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi na sunna za mtume wa Allah zala ashiqaq ile mipasuko itakuwa ni yenye kuondoka wa zala alikhtilaf na ikhtilafu zitakuwa ni zenye kuondoka wajtamaatil kalima na neno litakuwa ni moja eh? kwa hiyo watu wanatakikana kwamba eh, wanapokuwa wanachuoni wamezungumza kauli tofauti tofauti tena wanachuoni wenyewe wa dawa hii dawa tusalafia tena ni katika wanachuoni ambao wanazingatiwa kama Sheikh Rabi Sheikh Ubaid al-Jabir Sheikh Saleh Suhaimi ambaye ni mufti al-Madina naye ni katika maulama wakubwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad naye ni katika wanachuoni wakubwa kadhalika vile vile Sheikh Suleiman Ruhaili eh, Sheikh Abdul Razak kadhalika vile vile Sheikh Doktor Saleh Sindi eh, na wengineo katika maulamaa wa dawa hii da'watu tusalafia eh, wanapokuja na kauli wakazungumza na ikawa katika kauli zao kuna kukinzana basi inatakikana kwamba sisi tulabu ilmi tusiwe na taasubi na kauli yoyote katika kauli hizo isipokuwa tuangalie wapi ambapo eh, paliposibu haki ndipo ambapo tunapotekana kwamba sisi tupafuati hapo hapo ndipo ambapo unapatikana kwamba sisi tupafuati kadhalika vile vile nitapenda kusoma ee, maneno ya Sheikh Rabi Sheikh Rabi anasema falwajib an yarji'a al-insan jambo ambalo lilokuwa la wajib ni kurejea eh, mwanadamu ila alhaqi kurejea katika haki walau khalafahu mala'ul ardh hata kama watamkhalifu eh, jopo la watu katika ardhi manake kundi la watu katika ardhi wala yataatharu fulani wala siathirike mtu na fulani wala bi alan yani siathirike mtu na mtu fulani wala mtu fulani lianna alhaq kwa sababu haki azizun ni tukufu mno eh wa huwa ma wafaqa dalil nayo ni ile ambayo ilikuwa imewafikiana na dalili walhujja walburhan na ile ambayo ilikuwa imewafikiana na hoja na burhan ويجب أن يرد الباطل على المخالف للحق mahma كان na ni wajibu kwamba sisi eh, kunini sisi juu yetu ni wajibu katika jambo zima la kurejesha ile batil juu ya yule ambaye alikuwa amehalifu haq vyovyote vile ambavyo itakavyokuwa maanake nini maanake Sheikh Rabia anasema kwamba kwa kipo eh, sisi natekana kwamba tufuate haki ambayo mtu itakokuwa hiyo haki imembainikia ndiyo ambayo anatakana kwamba yeye aifuate hiyo haki vyovyote vile ambavyo e, itakavyokuwa, lakini kinachotekana yeye awe ni mwenye kufuata haki, asiwe ni mwenye kufuata e, utashi. Kadhalika vile vile awe katika hali ambayo e, ya kuhakikisha e, yupo pamoja na haki vyovyote vile ambavyo e, hali itakavyokuwa kwa hiyo kilichokuwa kipo na kinachotekana nimezileta kauli hizi ili eh, kuonyesha kwamba eh, wanachuoni wao wana jitihada ambazo walikuwa wanazifanya wanadurusu masala wanazidurusu zile kadhia kisha kila mwanachuoni anaeleza kwa ile misingi ya elimu ambayo yeye alikuwa yuko nayo na alikuwa ame, ame, ameisoma kisha hutoa kauli eh, anajua kwa kauli hiyo basi jambo hili anakusudia kulitengeneza kwa hiyo unapokinzana kauli yake na kauli ya mwingine watu wanatekana wazidurusu zile akwali za ahlul ilmi na haya ni, ni akwali ambazo nimependa kuzisoma katika nukta hii na nukta hii maana yake nini maana yake kwamba sisi tunaposhikamana na kauli za wanachuoni hatujakatazwa sisi kufuata kauli za nachuoni katika hizi kadhaya lakini ikawa kuna kauli zaidi ya kauli moja katika kauli za ahlul ilm misingi ya elimu sisi inatuhukumu ambao tunafuata kauli hizo ambao sisi tutakuwa ni mukallidun ambao tunafuata hizo kauli wako ambao watakokuwa wamefuata kauli hizi na wako ambao watakokuwa wamefuata kauli zile na wako ambao watakokuwa kauli zao wao wameona bora nyamaze kimya kama ambavyo walivyonyawaza baadhi ya ahlul ilm katika kadhia hii na taklid wanasema wanachuoni akiwemo Sheikh uh, Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a anasema at-taqlidu naw'an 'amun wa khasun kuna taqlidu al-'am na kuna taqlid khasun taqlidu am akasema yaltazima madhhaban muayyana ni mtu kujilazimisha na madhehebu ambayo yalikuwa maalum yaakhudhu birakhsihi wa azaimihi, akawa yeye anachukua rukhsa zake na zile azima zake fi jamii umuri dinihi, katika mambo yake yote ya dini akawa yeye eh, anachukua hapo, akawa yeye anachukua hapo mambo yake yote ya dini, na hii ni taklid ambayo wanachuoni wameeleza maelezo mengi sana eh wakasema ni jambo ambalo lilokuwa halitakikani na ni jambo ambalo lilokuwa eh halifai kwamba mtu akawa yeye eh amejekea madhehebu maalum eh ikisha akawa yeye mambo yake yote ya dini anayachukua hapo ni jambo ambalo lilokuwa halifai na kuna maelezo mengi yanachuoni